Et ce qui m'inquiète, c'est une position que nous, que nous défendons à la communauté des communes. Agenkuatzen aiena eta Sibeoako herri elkargoan defenditzen duguna da eztabaida publiko beharra. Egan azeiku sobeago ez dela eta holako bena. Badian nozione komplikatu zunbait, aipatu behar dienak, edo eskumenena adibidez. J'aimerais savoir aussi comment vont être représentées les communes là-dedans. Pentsu Euskal Herrian, oai beno koherentzia habo behar dugula. Nahi nuke demokratikoa izaitea, eta herriak nola ordezkatu ikizanen dien jakitia. Ez dit herriak elementu hoiek guziak argi dutien, alta laster galteginen zaie pozizionatzia. Je suis un convaincu de la collectivité territoriale. Herri elkargoen beharraz konbentzituk niz, eta justoki hortako erraiten dit, guaidanik hasi behar giela gogozkatzen. Uan opu ibilmolde ibuz ez da ez badaik, eta nahi hinukel aster ez da hoi piztia. Et, le débat pour le moment, il est pas sur la table là-dessus, j'aimerais qu'il arrive rapidement.